في الله السلام عليك يا وارثان نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم وظليل لم السلام عليك يا وارث عيسى رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الودي السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها الوسي البار السلام على الأرواح التي حلت بجناك أشهد أنك قد أقمت السلام زين وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ونهيت عن المنكر السلام عليك selam olsun selam Haneye gamda ölen güzel Olsun selam Gebrevine aşeden güzel Bu gece gideceğim şu yaşında balanın kapısına Olsun selam atası el baş olan kıza ya. Sil deyip gara gözüne kan dolan kıza. da kabrıya kurban ama ergen yer, ergen yer, ergen yer. Mən bir qız alır gəyə adım yari Zeynəbə Men bir qız alır gəyə adım yari Zeynəbə Qəbrimdə yatmışam günə qəm xari Zeynəbə Mən bir qız alır Gelen mene gem yazdı Şam'da Ay mene ağlayanlar öldü Buhurda gebri bibim gazdı Şam'da O balaca gebri kurbanım Görene görmeyene kısmet ele hanım Ben bir kıza Gelen bana gam yazdı Şam'da. Öldüm bu kırda gabri, bibim gazdı Şam'da. Allahu Ekber. Ay gabrin cerennet, abad olup harabe, verilememe haber. Abad olup harabe, verilememe haber. Afsus ola, gelip gidelim azdı şamide. الزفار في القبر قربان Çok hali yazıktı. Şehzadiyen, duyunca gaza görmeyen kıza. Bir fare kerpiç yüzüne başı can veren kıza. Şam'ın yolunda ekberini okşayan kıza. Şam'ın yolunda ekberini okşayan kıza. Fiili de yanında, suretinde, dinleyen güzel bay Allah. Aman ay aman ay aman ay. Ay aman ay aman ay. Ekberim. صانع لا جل مزيد ya rahileme canı dinle cevap ver. Bir gecesine bir söz okuyacağım. Gel dinle. Ekberim gel gözlerin gül balyen gelmesin Ekberim بگذر بگذره اکبریم گل gözlerin قربانی اکبریم گل gözlerin قربانی olmuşam beri gel gözlerin kurban yollen gelmez olmuşam viran zindan ellem gelmez Ekberim gel gözlerim Ekberim جال قلب ذا القرار يقين غروب لان دا جزال قلب ذا القرار يقين قرار يقين قرار اختیار یتیمی شفق رنج تلایی گیر لباس شبانت Düşer bir ayrı halal hal ehtezariyetin Düşer bir ayrı halal hal izdirariyetin هزار هزاری نسجل اولور سرود از هزار هزاری نسجل اولور سرود از هزار هزار دردم دنر دردی از هزار یتیم Allah balalar ziyaretim eləməsin. Eder yol üstünü divarlar kenarına var. Yer olmasa evi artı olar fişar yetimin. Kiyaliyle görersen iki dizini kucaklar İki eliyle görersen iki dizini kucaklar Töker sirişkin iki çeşme eşk var yetimin Allah-u Atar celbücedene dorre eşcini alan olmaz. Ayardan kem olan dorre tor ayar yetimi. Götürür eksini ekkase alemi melekut. Ozar meleklerden gamli yadigar yetimi Yuhuz celse golun bağlı şeyde Düşer nezerden iki nergisi humar yetimi Darar gara telini lay lay diğer gara yeller. Darar gara دستگی جگدن تردن غبار یتیم درست توجه ها çok ağlamalıydı. Uza durar yuhusunla. Yürekdə vəhşəti artar, bəla tutar yetimin. Yine de oğlan uşağı olana söz verdi. Yine de oğlan uşağı Mavi olan ne gussesi vardı Dözer belaya Olar gamle sazgar yetimi Alar Atası ölse oğuldan Kıza müessir olar çok Hiyal tek tozlar zulfemiş var yetimüd Husus bir kız ola hoş eda ve şirindir Ana bacını kebab eylen rah hozam riyetimüd Ula Ey ki atın دینه زنده پرورش etsem Elin şani ola emmi namedari yetimin Düşer ne hala kız sarban koyup Düşer nehale bu kız sarban koyup cede çölde Üze elinden elin boş kala kenar yetim Kudaya and verrem bu balaca balanın çekdiği zibetine. İşimin balasın evvelin aziz ahirin yaman düne koyma جزیل عطبی خدا اهل دشده بی نظارت گربدی کوتلیل مقصد قطاریتی شد همه جدیدی آلات Əgərçi ad susuz idi, gazada çıxdı adınla. Mədar qüssədə təngə, düşün mədariyyətin, görək neylədi bu bala. Sağa sola neçə yol, əmmə əmmə səzlədi qaçdı. Tanırdı harda saneycan gününde yar yetimi Sesine olmadı ses, öz sesin eşitti o çölde Özün yorulup, azalıp, kudret ferari yetimin Kadem başı bu kuzun aya ayağını öptük Yürekdani ayağından olur dil zariyetimin Esildi çare o yorgun bala yol üzde oturdu Derdiler yüzüm dolandırdı merdi El yaman güne kalmışam Kesildi çare o yorgun bala yol üstüne otur dip Düşüp hiyaline öz şehri, öz diyarı yetim Cehül kuşi perasın ekber lota yine gitti Görübdü orada degü Kara göz mü gari yetimin Gördüm Medine'den cevap olmadı. Kemaliyet ile yüz dönder bir rah etti Dedi gidip bu yolu Şam'a, gam kusar yetimin hayanda sal, el isteklin oldu çölleresi. Ben bu sözü her məclis oxumuşam, əcib hal görürəm burada da. Elhamdülillah halın əvəz olubdur. Allah balalarınızı yetim eləməsin. Hayanda sal, Əli izvəclül oldu çöllərə sildir. Nə qor xuliyə rəcə, gör düşür quzar yetimin. Atam babam kimsən də, Ali yetimə nə vaz olur. Mehabbete vardı senden intizar yetimin Veli emmemle gilayen var Bibilerime gilaye ele benim tarafimden Azaldı tez ne sebepten Göre etibar yetimin Ali özüm yuxudan oyandı, nə çarə bəxtim oyanmış. Oyan sadate görün, bəxtünün nəkariyətinin elə, bu bala dərdi dil elədi. Əsər edib sözü, pəhlu şikəz zəfatiniyə, pozub dihalətini, halı, inkisariyətinin alat. Day Zəhra behişdə qalan mədi, neylədi? Gel bu hırda kızım başını düz üstüne aldı bana ağlama. Cenab-ı Hacı Enver. Gel bu hurda kızın başını diz üstüne aldı. Öpüp dilladillarini mader kubar yetimin evvel eyledi. Cemaline tökülen tellerin oyan biyan etti. Mücessem oldu nezerde, solan uzar yetimin balanın yüzü görsendi. Bir balıya baktı gözlerin doldurdu yaşla. Dedi güzel bala, Güzel bala, decerim kim vurup cemali vesili bala. Şiretmez ya Bala, güzel bala. Özel balam, decerim kim vurup cemali vesili. Valla tutar sali olup zan böğülen kimiz elde. Ola çetin yetişetiler rüzgar yetimi. Baladım adamsızan gözünden eşrü sillen bu çölde demin olan. Düzenmeren kala tenha sınav gar yetimin. Ala darıkma Tarix makama gedənlər gələr sonra qüvə əlan ki çoxdi qafilədə yar huşyar yetimin alar zəhra danışık bu bala qulaq asın Allah bu qorxulu çöldə bu xanım şimdi gəldi məni aldı qucağına bu xurda qız o xanın öğretini eşitdi kəlamin Dedi guman edürem asti istihariyetimin Veli Allah bibim şimdi bu hanımdan beden öpür dudağımla. Allah getir bu laleleri, o balaza göbrüne, o zevvari azalan göbrüne. Bibim kimi bu hanımdan beden öpür dodağından İki gözümden edür eşli sariyetini Burada özü sual edey, özü cevap edey. Bu hanım kimdi? Kudayi men behiş etri gelir huridir celibdi bu deste Melek diyor ki gelip, melek diyor ki gelip, Ol diyar kar yetimin yok bu melektir, huridir, niye? Eğer bu hurun melekdir, niye gereceğini? şehit olasın Zehra yanında. yorgun balla, yorgun balla, yorgun balla bir nazar elle bu meclis sevdanı. Yerinde özüm chatten okuyacağım. Acar buhur onnalaştır niye garaceyni Acib qüssəlidir munisi fikari Allah mənim munisimdə ben kimi qəmlidir. Vəli qəribatanın adını əzbər eyləyibdi dilində. Görəyən bir əlin çəkəl başıma bir dey məzlum var. Garibatın ağzına ezber eyleyip dilinde çok aşina bir Bab dar yetimin Allah acep hanımdı bu xanım Gözeldi gözleri, eynen dibime benzer Baxan da gözlərinə qalmır ixtiyariyyətini Vətanın adını əzbər eyləyib dizilində Çox aşinadı münaf Bab tacidariyyətinin Allah Əcəb xanımdır bu xanım Gözəldir gözləri Eynən dibimə bənzər var Baxan da gözlərinə qalmır ixtiyar yetimin Olma Mədinə əhlidir, olma düşüb quzari bu çöldən Əcəb kömək yetirib afəridigar yetimin Xudaya mən səndən çox məmnunəm, məni burada təh qoymadın Xanımuran, Vəli bu dindirir məni öz adınla. Rüqəyyə ağla var, ağla var. Hanım Uran Vəli bu dümdürür məni öz adınla. Nə qüssəsi var ola beylə qüssə xariyyətini. Nə qüssəsi var ola belə qüssə xariyyətinin, ürəklənib dedi birdən xanım gəlirsən hayandan. Fəda bu gözlər və qəlbi por şərariyyətinin xanım, biz Ali Muhammedük, xanım neylin, sənin bu yaxşılığın lazımı hədiyyədir neylin, gərək mən sənə hədiyyə verəm, məni tək qoymadın. Senin bu yakışılığın lazeme hediye dineyim. Ne vardı gol bak ne vardı kuş mariyetini soymuş Senin bu gol bağına vardı kuş var yetimin hanım Bizim kabilemiz ehli sahadi iş bela düştü Bizim kabilemiz ehli sahadi iş bela düştü Olan bu göz yaşıdır, yoktu ayrı var yetinin Halim veli senden bir sual etire. Ben ağlura, ben ağlura, babamın başını vurumla tutaya. Atası ölse olar, okşama şu ağrı yetimin. Veli hanım sualim budur, senin ölüp düşümün. Kalem senin ölüp dikimin Ahın ah çekisen Bakır soxalur sokalur derde bir şımar yetimin Hanım nefesin otlu di İmam Zamani Devletli ha Nefesin otlu di Qəddün xəmidə saçların ağdı, Qara günün qara etmə, Be hakkı tariyetimin Ağlar burada zehra dile geldi Bir abala zavallıya baktı Bir gözünün yaşını sildi Cevap verdim bana Fatime diye ellere Cevap verdin bana Fatma diyenler azizi Şerike muhnetülen cidden Ari ari yetimin gözü bala tanımadı Bir baktı balıya Dedi balam üzerine ciğer kuşası Büyükler öğrenmen ay bala Valla kaldırıyor. Allah sizi ezil dinlesin, yazık yazar oldun. Vallahi müzeyne ciğer kuşa sen büyük ne verme melen esir olar bezme sugi var yetimin. Çok barik bin istedi bu cümle. Dedi bala gördüm evvelde emmenden cilaye edeyse. Emmen ben ya da salmek. Bala bir günden etme cilaya kızım bir günden et sare. gün lanet Necla'ya kızın dibinde ne çare. Allahu Ekber. Bala yorup felak yorubdi. Felak yorubdi odur mani burzul buhariye dibi. O diyalar yüzünü dolandırdı şana dere. Emme cezayı onu ve yüreği yaralı balı kurban Emme derdim var ay. Ay aman ay aman. Ay aman ay aman ay aman. Allah Allah Allah. Dürzüm olan gafileye gam sorabında. Açtım gözümü bu gecenin gamlı salında. Gördüm özümü bu hanım orat uzağında. زلفي أرضي ما جرقارة يزني لي أما دايم الشب بيتار يا ده منشي مشي يا يا Ramazan pehlusine doymuş Ali neşrinelerdi. Hər ləhzə oğul valideyi bağlar demələrdi. Otlu nəfəsindən babamın əsri gələrdi. Bir oxşamaq ilan tanıdım suzi dilindən. Bildim ki, nənəm Fatimədi öpdüm əlindən. Nənəmi Allah öpdü. Bu bəndi oxuyan mərizləri fəqət yadından çıxartmayasın. İki bəs sözüm qalır. حاصل من مشغول لب تسلا نه خاطر من düştü sakine ne de Leyla ama ama ama Bəxtim mənə yar oldu Bəxtim mənə yar oldu Fələk qoymadı amma Niyə qoymadı? Bir, bir kəs anam gəldi, benim dadime yetti. Zəcrün səsin aldı, o da bilmem hara getdi. Dünyada qəvi pəncə olanlar başı zotdi. Zecründe gücümen kimi bir tarihe sattı. Men zecre selam ettim o ergen siye attı. El başa koyup yandırıp alemler yaktım. O vurdu kıza hasret ile mencöye baktım ay Allah. Erdeyledim ey, erdeyledim ey. Ezil'e değil, avara olan ben diyem Allah, Allah, Allah. Astırdım, ajmurdım. Sen ben diyem Allah. Ahir sana bu çölden Hema hem diyem Allah. Bunu deyin zahmetinde solsun. Koyma beni zecr öldüre. Koyma beni zecr öldüre. Hengamı kaderde. Allah bu çölde ölmeyeyim niye? Koyma beni zecr öldüre. Hengamı kaderde. Annem yolunu gözlüyor. Enerjim kalayırdı. yatağında bibimin kucağına Gahi asar ayaklarımı gahi bağlayar. Baba gelmez yuhum ben ağlayaram annem ağlayar baba. Baba ele yorulmuşam dünyadan baba. Yallah! وطن خرابني لما وطن باز دور جدک باز دور جدک آتواش سینه دزام وره آتواش سینه دزام وره باز دور جدک باز فضاء beni elemem vatana fazlıdır cezayı Asaba şisine de can vere Asaba şisine de can veren Bazıdır قد دور جدك قد دور جدك بخرا خرابش آمشی fazil meledin meledin meledin yürekleri dağladı deve üstse yoldaş olup mene deve üstse yoldaş olun mene gece ağladı Çünü dağladı gözümün yaşın beni dimsile Fazı dur cede, fazı dur cede Her yerde sen cevap ver bu harabeni elana, bu harabeni Kazalan zencine gezen vara söz çok isem hamısını okuyam. Acele eyleme. Kazalan zencine gezen vara koyalar bu yârenin üstüne. Sağalan zencine gezer deva koyalar bu yârenin üstüne. gel başın yatağında azize kız başını yatağında azize kız goya hişdi parenin üstüne Kurirde yer de ey yer yenbeze بصدور جدار السراقكم رهزاز دان تكريك زاز الترف والله Papa Mayan Zion, Rachel. أخرجت لكمزر Bazın sözün koşular ece Eşidi bazı yere salmazı Gelecin li emmelerin bazı Giyip garaj edinlik yasalar sen yek benim zani aybazi ey abundaki aradık da sava aralanma bazden meden bazı dur ceder bazı dur ceder ne kadar kitabı yazar yazar Dirilik zahir beşigi sadı Dirilik zahir beşigi sadı Yetişen de fikru asit ama Sana bir beşik hata bilmedik Sana bir beşik tapa bilmedik dertlerine şifa o kadar o kadar mori din olar sen dur gel gel gece yarısı zincir vur Allah sana göre o kadar mori din olar senin o yere ziyaret ve gele. Ay kabrin görenler. Elə qəbrinin ətrafında balaca beşik vardı. Gətirər beşik, gətirər beşik, sənə hər gələn. Gətirər beşik, sənə hər gələn. Bacıdır gecə, bacıdır gecə. نه گذر کسا بیادا بگن یادلار بازی سوزی بردادی آتام آمدید زمان گزون بیلده کنی از بردادی و تنه جدید و تنه جدید گیدید جلال خانم buradadır, gözü buradadır, gözü buradadır. Mesele cezip geldik celak, hanım emmemiz Hanım ellemin gözü buradadır, gözü buradadır. Kala çok sesin, nigeran ceden, bazı dur ceder, bazı dur ceder. Derdim bu bir ben yok ey. Bazı başımın belasını gör feleş. Başun belasını gör felek Bacıdan yetir dihara senin Bedeninde gem tilerin yeri Bedeninde gem tilerin yeri Ayağında kaldı yara ölene kimin bu gəlmi varlara? Hansı gəlmi? Hami qəbrə ağcəynüb gedə Hami qəbrə ağcəynüb gedə Kəfənündə ol digər ahsən Bak bir daha bir daha Başımın belasını görfele Başımın belasını görfele Bacıdan yetirdi hana seni Bedeninde gön Bedeninde gön Silerin yeri Ayağında kaldı yara senin Ayağında kaldı yara senin Hani göbre ağ giyinip ceden tərkibinədir qulansa. Hani qəbrə ağ ceynib gedə, kəfənində ot digərə sənin, qərə bəxt olar qərə pirə. qərə pirə. Allahu Ekber. او بھی بند در پتر و خیم داره جوری هم اشتون وارده گل عمر کل خلایگی پیرم خزا نجل چکر همی آرزو لرمی گویو رگین دکل که خلال چکر سنی فلک Seni müellen etti cüda acel Seni müellen etti cüda acel Batıdan mecer, batı el teker Batıdan mecer, batı el Allahu Ekber Batısın hemişe çok istiye هميشه ديازم بعد سال سوي الزيا الدنيا دايما لا تزرر يزا بعد سين هامي شاتوغيني زيا بازي بعد دور جدا بازي دور Devrem yürek lanet sola eseri kala bu senin bakı verilen davut li cenazere hamiyun bir for cezin bazı İbim olma sen sırma bana o cünüm zürer dizin bazı بازی بازی بازی